Հայաստանի արտգործնախարարն Ադրբեջանի ղեկավարությանը խորհուրդ է տվել իրականություն վերադառնալ։ Ադրբեջանական բանակում անառողջ մտնոլորտը զզվանք է առաջացնում։ Միսկում տեղի կունենա արևելյան գործընկերության երկրների արտգործնախարարների հանդիպումը։ Ամենայն հայոց կաթողիկոսը Գերմանիայի կողմից հայոց ցեղասպանության ճանաչման հույս է հայտնել։ Մարտունու եւ Ասկերանի շրջաններում նշանակվել են նոր ոստիկանապետեր։ 1988-ի Սպիտակի երկրաշարժի մասին ֆիլմ կնկարահանվի։ Տիգրան Համասյանը համերգ է տվել Վանի ախտամար կղզում։ Այժմ այս ամենի մասին մանրամասն։ Ռուսաստանի Դաշնության Դաշնային խորհրդի նախագահ Վալենտինա Մատվիենկոն հույս ունի, որ Հայաստանում իրավիճակը խաղաղ ճանապարհով կկարգավորի։ Մենք ուրشادիր հետևում ենք իրադարձություններին եւ հույս ունենք, որ հարցը կլուծվի խաղաղ ճանապարհով իշխանությունների եւ ցուսարաների միջև բանակցությունների միջոցով ընդգծել է նա։ Մատվիենկոն նաև հույս է հայտնել, որ Հայաստանի իշխանությունները կկարգավորեն իրավիճակը, որը Հայաստանի ներքին գործն է։ Խոսնակն գծել է, որ Հայաստանը Ռուսաստանի բարեկամ երկիր է, Եվրասիական տնտեսական միության անդամ եւ բնականաբար Ռուսաստանն անտարբեր չէ, թե ինչ է կատարվում Հայաստանում։ Նշենք, որ էլեկտրակայանի թանկացման դեմ 4 օր տևած նստածույց բողոքից հետո հունիսի 22-ին ավարտվել էր ոչ թալանի նախաձեռնության իշխանություններին տված վերջնաժամկետը եւ ցուցարարները մեծ բազմությամբ շարժվել էին դեպի Բաղրամյան պողոտա։ Ոստիկանները փակել էին պողոտան, ինչից հետո նստացույց էր սկսվել։ Հունիսի 23-ի վաղ առավոտյան ոստիկանները ջրցան մեքենայի օգնությամբ ցրել են ցույցը, ապա բերման ենթարկել ակտիվիստների եւ լրագրողների։ Նշենք, որ նստացույցը շարունակվում է, Բաղրամյան պողոտան փակը երթևեկությունը կասեցված։ Ըստ հայկական ժամանակ թերթի Երևանի ավականու հանրապետական խմբակցության անդամ Կոմպոզիտոր Մարտին Վարդազարյանը հունիսի 23-ին ոստիկանական ուժերի կողմից խաղաղ ցուցարարներին ցրելու գործողությունները համարում է իրավաչափ, իսկ ակցիան պատվերով։ Պատասխանելով թղթակցի հարցին, թե ինչպես կմեկնաբանի ոստիկանների գործողությունները, Վարդազարյանն ասել է. Ոստիկանների գործողությունները ոչ միայն համապատասխանում էին բոլոր օրենքներին։ Գործողությունից առաջ բազմաթիվ զգուշացումներ են եղել, Իսկ այն հանգամանքը, որ նախագահի հետ այդ հարցի շուրջ մտքերի փոխանակում անելու առաջարկ է արվել երկու անգամ եւ մերժվել, նշանակում է, որ պատվերի մեջ դա նախատեսված չէ։ Նշենք, որ Մարտին Վարդազարյանը Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդական արտիստ է, արվեստի վաստակավոր գործիչ եւ Երևանի պատվավոր քաղաքացի։ Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանն Ադրբեջանի ղեկավարությանը խորհուրդ է տվել իրականություն վերադառնալ։ Չեխ գործընկեր Լյուբոմիր Զաուրալեկի հետ Երևանում տեղի ունեցած համատեղ Մամուլի ասուլիսի ժամանակ պատասխանելով Ադրբեջանում ժողովրդավարական ինստիտուտների գործնեության շուրջ Եվրախորհրդի խորհրդանական վեաժողովի զեկույցի եւ դրանում Արցախի հարցով սադրիչ ձևակերպում հանելու մասին հարցին Նալբանդյանը նշել է, որ Ադրբեջանը փորձելով փրկել օրեցօր նվազող հեղինակությունը ձգտում է արդարացնել բռնապետական ռեժիմը, իսկ այդ փորձերը վեաժողովի բազմաթիվ падգամավորների մոտ բացասական արձագանք եւ անհամաձայնություն են առաջացնում։ Այդ կապակցությամբ Էդվարդ Նալբանդյանն Ադրբեջանին խորհուրդ է տալիս նավթախավիարային վիրտուալ աշխարհից իրականություն վերադառնալ մեկուսացման մեջ չհայտնվելու համար։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունում 2015 թվականի ձմեռային կրթական ուսումնական ժամանակաշրջանի ավարտի արդյունքներին նվիրված կոլեգիայի նիստում պաշտպանության նախարար Զաքիր Հասանովը խոսել է բանակում անցկացվող բարեփոխումները շարունակելու, զինծառայողների բարոյահոգեբանական վիճակի, կարգ ու կանոնն ուժեղացնելու, Ազնագազմի սոցիալական պայմանները բարելավելու զորամասերի մարտական պատրաստվածության վիճակի մասին։ Նիստում բարձր խոստումներ են տրվել եւ խոսվել բանակում կատարվող աշխատանքների մասին։ Այս մասին գրում է ադրբեջանական ազատլիկ բարբերականը։ Սակայն տարիներ շարունակ կատարվող այդ աշխատանքները չեն ուժեղացնում երիտասարդների մեջ ռազմական ոլորտի նկատմամբ հետաքրությունը, չի զգացում բարձր հոգեբանական վիճակ։ Գրում է թերթը, ապա շարունակում. Դրանք ասվում են միայն ասվելու համար, Ինչպես կարող է նման իրավիճակում բարելավել Զինծառայողի բարոյահոգեբանական վիճակը, երբ բանակում շարունակում են բացասական միտումները, բանակին հատկացված փողերում թափանցիկություն չկա, հրամանատար զինվոր հարաբերությունները ցանկալի մակարդակի վրա չեն, ինչպես կարող է զարգացում լինել։ Ոչ մարտական պայմաններում այդչափ զինվորի մահը, ծեծի արդյունքում սպանությունների մասին լուրերը, ինչպես զինակոչիկների, այնպես էլ բանակում գտնվողների վրա բացասական բարոյահոգեբանական ազդեցություն են ունենում։ Ադրբեջանում այնպիսի մթնոլորտ է ստեղծվել, որ երիտասարդները զինծառայությունն այլևս որպես տղամարդկության դպրոց չեն տեսնում, քանի որ բանակում արկա անառողջ մթնոլորտը զինվորների շահգործման փաստերը մարդկանց մոտ զզվանքի զգացողություն են առաջացնում, գրում է Թերթը։ Բարբերականը հարցնում է, թե ինչպես կարող է հայրենասիրական զգացում զարգանալ մի երկրում, որտեղ իշխանությունների կամ այականությունների զզված Ղարաբաղյան պատերազմի վետերան ինքնահրկիզման է դիմում Բանակում զոհվածի ընտանիքը չի կարողանում ստանալ հասանելի փոխհատուցումը։ Պատերազմական պայմաններում գտնվող երկրի բանակում արկա կոռուպցիան, հրամանատարների կամայականությունները, ոչ մարտական պայմաններում մահվան դեպքերը, բարենի հակոստի խնդիրները երկրորդ պարտության ցուցանիշն են։ Աղքատ ընտանիքների զինվորներին առաջնագից օղարկելով, Չինովնիկների ворթիներին բանակից խուսափել տալով բանակում մարտական ոգի ստեղծել հնարավոր չէ։ Հակառակ դեպքում անիմաստ է խոսել բանակում կարգ ու կանոնից ու մարտական պատրաստվածությունից, ամփոփում է Ազատլիգը։ Հայտնաբերվել են հունիսի 23-ին կորած ադրբեջանցի զինծառայողների դիերը։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության փոխանցմամբ համազային հաղորդագրությունների երկու զինծառայողները կրսեր սերժանտ Մուսա Մուսաևը եւ Թուրալ Յոլչուևը կորել էին Ղազախի շրջանի լեռնային տեղանքում հայ-ադրբեջանական սահմանից ոչ հեռու։ Նրանց որոնելու աշխատանքները տեղի են ունեցել Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի միջնորդությամբ։ Այսօր ականապատ հատվածում հայտնաբերվել ու դուրս են բերվել զինծառայողների դիերը։ Հիշեցնենք, որ ավելի վաղ ադրբեջանական լրատվամիջոցները հայտարարել էին, թե զինծառայողները հատել են սահմանն ու անցել Հայաստան։ Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարությունը սակայն հերքել էր տեղեկությունը, հաղորդելով, որ ադրբեջանցի զինծառայողները Հայաստանում չեն։ Հունիսի 29-ին Մինսկում տեղի կունենա Արևելյան գործընկերության երկրների արտգործնախարարների ոչ պաշտոնական հանդիպումը, որի ընթացքում կքննարկվեն միջազգային օրակարգի հրատապ հարցերը։ Այս մասին այսօր Մինսկում կայացած մամուլի ասուլիսում հայտնել է Բելարուսի արտգործնախարարության մամուլի քարտուղար Դմիտրի Միրոնչիկը։ Միջոցառումը կներառի արտգործնախարարների բանավեճերը եւ նախարարների մասնակցությամբ թեմատիկ հանդիպումները Եվրամիության նախաձեռնության գործընկեր երկրների շրջակա միջավայրի հարցերի շուրջ։ Արտաքին գործերի նախարարների ոչ պաշտոնական հանդիպման օրակարգում ընդգրկված են արևելյան գործընկերության ընթացիկ վիճակի եւ հետագա զարգացման հերանկարների հարցերը նախաձեռնության 4-րդ գագաթնաժողովի արդյունքների համատեքստում, որը 2015 թվականի մայիսի 21-22-ին տեղի էր ունեցել Ռիգայում։ Նաեւ ենթադրվում է, որ միջոցառման եզրափակիչ փուլում դրա մասնակիցները կարծիքներ կփոխանակեն միջազգային ակտուալ օրակարգի հիմնական թեմաների շուրջ, ասել է Միրոնչիկը եւ հավելել, որ հանդիպման արդյունքում չի նախատեսում ամփոփիչ փաստաթղթերի կամ հայտարարությունների ընդունում։ Գարեգին երկրորդ ամենայն հայոց կաթողիկոսը Գերմանիայի կողմից հայոցահասպանության ճանաչման հույս է հայտնել։ Նա մայր Աթոր Սուրբ Էջմիածնում հրաժեշտի հանդիպում է ունեցել Հայաստանում դիվանագիտական առաքելություն ավարտող Գերմանիայի Դաշնային Հանրապետության արտակարգ եւ լիազոր դեսպան Ռայներ Մորելի հետ։ Հանդիպանը նորին սրբությունը գոհնակությամբ անդրադարձել է մայր Աթորի եւ դեսպանատան միջև ձևավորված սերտ կապերին, ինչպես նաև կարևորել է դեսպանի հայ-գերմանական հարաբերությունների ամրապնդման ուղված ջանքերը։ Խոսելով Գերմանիայի Բունդեսթագի կողմից հայոց ցեղասպանության ճանաչման խնդրի մասին, ամենայն հայոց հայրապետը հույս է հայտնել, որ շարունակվող քննարկումները դրական հանգուցալուծում կունենան։ Գարեգին երկրորդն ընդգծել է, որ Գերմանիայի կողմից հայոց ցեղասպանության ճանաչումն ու դատապարտումն օրինակ կծառայեն այլ պետությունների եւ ժողովուրդների համար, նպաստելով նաև մարդկային կյանքում նման ողբերգությունների կանխարգելմանը։ Իր հերթին դեսպան Մորելը շնորհակալություն է հայտնել կաթողիկոսին ջերմ վերաբերմունքի եւ համագործակցության համար։ Արցախի ոստիկանությունում իրականացվող բարեփոխումների շրջանակներում կադրային փոփոխություններ են կատարվել ոստիկանության Մարտունու եւ Ասկերյանի շրջանային բաժիններում։ Արցախի ոստիկանության մամլոյ ծառայության փոխանցմամբ հունիսի 24-ին Արցախի ոստիկանության պետ Գեներալ-մայոր Կամո Աղաջանյանի կողմից ստորագրված հրամանի համաձայն ոստիկանության Մարտունու շրջբաժնի պետ ոստիկանության գնդապետ Վալերի Գրիգորյանը ազատվել է ոստիկանության համակարգից երկարամյա ծառայության կենսաթոշակի անցնելու կապակցությամբ։ Ոստիկանության պետի մեկ այլ հրամանով ոստիկանության ասկերանի շրջբաժնի պետ ոստիկանության փոխգնդապետ Ջիվան Ղահրամանյանն ազատվել է ոստիկանության ասկերանի շրջանային բաժնի պետի պաշտոնից եւ նշանակվել ոստիկանության Մարտունու շրջբաժնի պետի պաշտոնին։ Նույն օրը ոստիկանության պետը ոստիկանության Ասկերանի շրջբաժնի ազնագազմին ներկայացրել է շրջբաժնի նորանշանակ պետ ոստիկանության մայոր Սամվել Ասլյանին, ով նախկինում ոստիկանության Ստեփանակերտի քաղաքային վարչության քրեական հետախուզության բաժնի պետն էր։ Շարունակում ենք թողարկումը։ ԱՄՆ-ն չի լրտեսել Ֆրանսիայի նախագահ Ֆրանս ัว Հոլանդին կամ այլ ֆրանսիացի քաղաքական գործչի հայտարարել է ԱՄՆ պետքարտուղար Ջոն Քերին։ Մենք չենք աշխատում նախագահ Օլանդի դեմ, այնպիսի ընկերների դեմ, ինչպիսին նախագահ Օլանդն է։ Մենք չենք անցկացնում որևէ օտարերկրյա հատուկ գործողություն, եթե ազգային անվտանգության հարցեր դրված չեն, ինչը ես չեմ տեսնում այս հարցում, հայտարարել է ԱՄՆ պետքարտուղարը։ WikiLeaks-ի հրապարակած փաստաթղթերի համաձայն ամերիկյան ազգային անվտանգության գործակալությունը տարիներ շարունակ լրտեսել է Ժակ Շիրակին Նիկոլա Սարկոզիին, ինչպես նաև Ֆրանսուଆ Օլանդին։ Mars Media կինոընկերության նախագահ Ռուսաստանաբնակ հերոստա եւ կինոպրոդյուսեր Ռուբեն Դիժդիշյանը եւ ռեժիսոր, սցենարիստ ու պրոդյուսեր Սարիկ Անդրեասյանը, պրոդյուսեր Ղևոնդ Անդրեասյանի հետ համատեղ պատրաստում են խոշորացավալ ուստի մեծ բյուջե պահանջող դրամատիկ մի երկրաշարժի պատմություն ֆիլմի նկարահանումների։ Ֆիլմը պատմում է 1988-ի դեկտեմբերի ողբերգական իրադարձությունների մասին Հայաստանում։ Պրոդյուսերը տեղեկացնում է, որ ֆիլմի նկարահանումները կմեկնարկեն Աշնանը Հայաստանում։ Այս մասին նա գրել է Facebook-յան իր էջում։ Աշնանը Հայաստանում սկսում ենք ֆիլմի նկարահանումները։ 1988 թվականին Լեննականում տեղի ունեցած երկրաշարժի մասին շատ ազդեցիկ սցենար է գրված Սերգեյ Յուդակովի ու Ալեքսեյ Գրավիցկու կողմից։ Համահեղինակն է Արսեն Դանիելյանը։ Գլխավոր դերում հանդես կգա Կոնստանտին Լավրոնենկոն։ Սկսել ենք դերասանական կազմի ընտրությունը։ Այս նախագիծն ինձ համար շատ կարևոր է, գրել է Դիշդիշյանը։ Թուրքական Hurriyet Daily News թերթն անդրադարձել է Վանի աղթամար կղզում Տիգրան Համասյանի համերգին։ Պարբերականի բնորոշմամբ բազմաթիվ մրցանակների դափնեկիր հայ ջազ դաշնակահարի համերգը տեղի ունեցել հունիսի 23-ին աղթամարի Սուրբ Խաչ եկեղեցու պատերի տակ։ Համերգին այցելել են Վանի փոխքաղաքապետը եւ այլ պաշտոնյաներ։ Աղթամարում Համասյանի հետ հանդես է եկել Հովեր երգչախումբը Հայաստանից։ Համասյանը Թուրքիայի տարբեր հատվածներում լույս իլուսո նախագծով հանդես կգա մինչև հունիսի 30-ը։ Նա 100 համերգներով հանդես կգա Հայաստանի եւ Սփյուռքի հայկական եկեղեցիներում։ Ինչպես արդեն հաղորդել ենք, օրեր առաջ 27-ամյա Տիգրան Համասյանը հանդես էր եկել Անիում։ Մարզասերների համար 60 կիլոգրամ քաշային Հովանես Դավթյանը չկարողացավ դուրս գալ Բաքվում ընթացող եվրոպական խաղերի ջյուդոյի մրցաշարի կիսաեզրափակիչ եւ կպայքարի բրոնզե մեդալի համար։ Հայաստանի ներկայացիչը 60 կիլոգրամ քաշայինների մեկնարկային գոտեմարտում հաղթել էր Սլովակ Միտյաս Տրբովիչին, սակայն քառորդ եզրափակիչում պարտվեց իսպանացի Ֆրանցիսկո Գարիգոսին։ Հովանես Դավթյանը կպայքարի բրոնզե մեդալի համար։ Նրա հաջորդ մրցակցի անունը դեռ հայտնի չէ։ Հունիսի 25-ին պայքարի մեջ էր մտել նաև Հայաստանը ներկայացնող Ժաննա Ստանկևիչը, ով 52 կիլոգրամ քաշայիների մեկնարկային գոտեմարտում պարտվել էր բրիտանուհի Կելի Էդվարդսին։ Քանի որ բրիտանուհին պարտվեց հաջորդ փուլում, Ստանկևիչը զրկվեց բրոնզե մեդալի համար պայքարելու հնարավորությունից։ Եվրոպական խաղերի ձյուդեի մրցաշարում Հայաստանի մարզիկներից հանդես կգա նաև Դավիթ Նիկողոսյանը 73 կիլոգրամ, ով պայքարի մեջ կմտնի հունիսի 26-ին։ Եղանակի մասին Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, հարաբեցյան տարածքում սպասվում են փոփոխական անպամատություն, Առանձին շրջաններում երեկոյան ժամերին կարճատև անձրև եւ ամպրոպ հնարավոր է կարկուտ։ Վարկյանում 5-ից 10-ը, ամպրոպի ժամանակ 20-ից 25 մետր արագությամբ հարավ արևմտյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը՝ գիշերը 15-ից 20, ցերեկը 27-ից 32 աստիճան տաքություն։ Լրատվական ծրագրի հերթական թողարկումը սպառված է։